Emigani esura ya 12 Omuntu agonza obwegendereza agonza okumanya Kyonka omufera atamwa okumanya Omuntu omurungi omkama amushingira Kyonka agonza okukora kubi amuramura Omuntu omubi talama Kyonka mgorogoki taliyuga ebiro byona omukazi murungi abarukinga aliba kyonka omuhemu aliba ashusha endwara ya kansa omugorogoki atekereza ebisaine kyonka omubi anura ebibugobya omubi agamba ebyokuita omuntu atamanyire kyonka omugorogoki agamba ebirarokora abantu ababi basirika bawao kyonka ekayomgorogoki elirama omuntu asimwa kuonderana nebirungi ebyakora kyonka owamagezi gafiire agayua hakiri kuba muntu wabulikiro obo mulimo ogwabulikiro ushaga okuba muntu muhango ukarumwa enjara omgorogoki afao ebitunganwabye kyonka omubi tagira buganizishana obukatiri omulimi arabonaga ebyakulya bingi kyonka aikarao busha abataina magezi omubi amanige gona gamufera busha kyonka omugorogoki kayemerera asimba omuzi omuntu omubi akanwake kakahena kamuisa kyonka omugorogoki tagwa munaku omuntu asimirwa abyo agambire kandi ebyakora abirongolerwa ebyo mufera akora bishemerera wenene wenka kyonka omumanyi kaba muwanulira auliriza omufera kaba mutamisa ashanshamuka au nao kyonka omugezi kaba mujuma tabiyetao Omugambi w'amazima agamba ekyo aboineku. Kyonka omugambi w'ebishuba agamba taboine Haliwo ayanguwa kugamba ebiri kutumita nkembanda. Kyonka orulimi rw'omugezi rukiza. Omugambi w'amazima arama ebiro byona. Kyonka omugambi w'ebishuba tatura. Abo mutima gubi nibo batekereza kubi kyonka abo mutima gurungi bagira ebyera taliwona kuzigwera mugorogoki kyonka ababi enaku bagira zingi eminwa ebeya omkama tagenda na akake kyonka abesigwa bamushemerera omugezi tayeyolekya oko alikumanya kyonka abafera batarangya obufera bwabo okujwa okira emirimo kurakuwaisaga ekitinwa nawe omunafu baramujarabaga kukora emirimo okuhaha n'omutima kutebesa omuntu kyonka ekigambo kirungi kimushandukya omugorogoki ayenyinya ekirikibi kandi ebyaba bibakora bibanaga omunafu ekyayiga takibona kyonka omugezi alibona aitunga lingi obugorogokini gwo muwanda gwo burora kyonka okukora kubi kuisa